svoje blagodati, ni'mete, Allah Đelešanuhu je dao svim ljudima. I vjernicima, i onim koji ne vjeruju. I od toga je Allahovo ime Ar-Rahman koji je sveopšti dobročinitelj koji svim ljudima dobro daje a to dobro jeste dobro života dobro zdravlja, dobro pameti, dobro imetka, dobro porodice i svega ostalog što je čovjeku drago da ima. A svoje posebne blagodati Allah Đelešanuhu je dao muslimanima. To jeste svim onim ljudima koji prihvataju Allahu Đelešanuhu istinu. Koji osjećaju da nisu došli na ovaj dunjaluk na ovaj kratkotrajni prolazni svijet samo da žive, samo da jedu, samo da uživaju i ništa više. Alladine keferu ya'kuluna o Oni koji ne vjeruju, oni jedu, uživaju. Kema kao što životinje jedu. وَالنَّارُ مَثْوَلَّهُمْ Ali njihov kraj je džehennem. Jer se ne razlikuju od životinja, već su gori od njih. Ulaike kel an'am, to su kao životinje. Bel hum adad, još su gori. I zahvaljujemo se na tom velikom ni'metu i blagodati, blagodati i dželešanu, kojom nas je obasuo. Poznato nam je da je Allah dželešanu slao svoje poslanike jednog i za drugog, da upućuju ljude na pravi put, da ne dozvole nikome da ih učini robljem, da iskorištava iko ljudsku pamet, ljudsku snagu, ljudsku čast, ljudsko vjerovanje, već da to bude iskreno upućeno samo Allahu Đelešanu. Dakle, da se očuva ljudska čast i ponos da čovjek bude čovjekom. Tako je uzvišeni Allah Đelešanuhu nakon velikog broja Allahovih vjerovjesnika i poslanika poslao svoga posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da bude pečatom svim poslanicima koji su bili prije njega da upotpuni vjeru da dostavi Allahovu vjeru onakvu kakva jeste savršenu i da Allah garantuje da je niko neće moći izmijeniti do sudnjeg dana. Inna nahnu nadzelna dikra wa inna lehu lahafidun. Doista mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati i Allah će Islam čuvati. Nakon što je vjera prošlih poslanika iskrivljena decenijama kroz generacije ljudi koji su zbog određenih svojih ličnih interesa i koristi iskrivili Allahovu vjeru objavljenim priješnjim poslanicima. Bilo zbog imetka koji im je ponuđen, pa su iskrivljavali Allahovu vjeru, bilo zbog vlasti koja im se davala, bilo zbog nečega ili drugog. Ali Allah na kraju poslao je svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da upotpuni vjeru i da ostane čista do sudnjeg dana. Zato kuranski ajeti nas upočuju na jednu stvarnost i istinu koje cijelo čovječanstvo mora da bude svjesno. A ta istina je inne dine inda Allahi al-Islam. Samo jedna jedina priznata vjera kod Allaha Đelešanuhu jeste Islam. Vjera svih Allahovih poslanika od prvog do posljednjeg. Koji su pozivali čovječanstvo u jedno isto. Samo što vjerovanje koje su slijedili prijašnji narodi, narodi prije ovog poslanika, to vjerovanje do danas nije ostalo sačuvano. Osim jednog jedinog, ali islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا I ko bude tražio neku drugu vjeru mimo Islama, mimo onoga što je Allah objavio, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ To od njega primljeno kod Allaha Đelešanohu neće biti. اليوم أكملت لكم دينكم danas sam vam upotpunio vašu vjeru. وأتممت عليكم نعمتي i dao da moja blagodat bude usavršena, da bude upotpunjena وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ i zadovoljan sam, kaže uzvišenje Allah Đelešan, da vam Islam i to poznati Islam, onaj koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, bude vašom vjerom. Kur'an, svjedoci smo toga, sačuvan je do današnjih dana. I on je osnova naše vjere. Sačuvan je u pismenom obliku. Tako da danas imamo najstarije primjerke pred sobom Kur'ana koji su pisani u prvim generacijama koje su pisale prve generacije muslimana. Kur'an je isto tako sačuvan pamćenjem. Tako smo isto svjedoci da danas među muslimanima ima veliki broj onih koji pamte Kur'an, koji znaju Kur'an nabave od početka do kraja. Preko šest stotina stranica arapskog teksta. Što nije slučaj ni sa jednom drugom knjigom, bilo objavljeno od Allaha Đelešanuhu ili neobjavljeno. Nije slučaj da se uči na pamet osim Kur'an Kerima. I isto tako, pored pisanja i pored pamćenja Kur'ana Kerima, sačuvana je ova vjera, dini Islam, u svom izvornom značenju. Tako da kada god neprijatelji Islama pokušavaju iskriviti Kur'an, pokušavaju iskriviti muslimane, pokušavaju na ovaj ili onaj način da neškode ovoj vjeri, Allah je opet sačuva. I ostala je u izbornom obliku i ostaće kao što nam kaže pejgamber Ali do sudnjeg dana sačuvano. Da će biti do sudnjeg dana, kaže se u hadisu pejgamberovom Ali Isadu Veselam, ljudi koji će nositi ovu vjeru, koji će biti nosioci ove vjere, neće se bojati nikoga koji ponižava, koji proganja, dok ne dođe sudnji dan, oni će takvi biti čvrsti na Allahom vjerovanju. Svjedoci smo isto tako zahvalni Allahu Đelešanuhu da ova naša vjera, din Islam, predstavlja najveće danas čudo poznato u svijetu. Prevodimo ga kao čudo u našem jeziku, a u arapskom jeziku to se kaže el mu'đize ili muđiza. Što znači da je to najveća potvrda istinitosti poslanstva Muhammedovog sallallahu alaihi ve Kao što je Isa alaihi selam da bi dokazao svoje poslanstvo dao mu Allah želešanuhu da može oživjeti neke mrtve ljude, da može izliječiti neke bolesti za koje lijeka nije bilo. Kao što kod Musa alaihi selam ljudi koji su živjeli u njegovo vrijeme vidjeli su da se njegov štab uz zmiju pretvara i to je bilo čudo koje niko nije mogao učiniti osim Allahov poslanika. Ovom Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem Allah je dao vječnu muđizu. To čudo koje mi danas vidimo svojim očima kao što su ga vidjeli njegovi ashabi, njegovi drugovi, prva generacija muslimana prije 1400 godina. To čudo veliko, ta muđiza jeste Kur'an i Kerim. S koje god strane pogledamo u Kur'an i ćemo da zaista taj Kur'an, Allahova riječ, da je nemoguće svim ljudima kada bi se sakupili da donesu nešto slično. Bilo da gledamo kroz nauku o istoriji, biologiji, astronomiji, medicini i bilo koju drugu nauku vidjet ćemo ta čuda savremene nauke, danas naučna dostignuća otkrivaju tek danas u 20. vijeku ono što je Kur'an rekao prije 1400 godina. I mi smo svjedoci velikog vraćanja ljudi islamu. I prestalo je vrijeme. Nastupilo je jedno drugo, Prestalo je ono vrijeme u kome su govorili Islam, to je vjera, kao i ostale vjere. Islam se bavi samo i ibadetima, samo da ljudi znaju kako će klanjati, postiti ništa više. To je privatna stvar. To vrijeme je okrenulo svoja leđa. Došlo je jedno drugo vrijeme, kada nauka, kada najveći učenjaci danas u svijetu potvrđuju istinitost Islama Dakle, nije to ostalo samo priča, samo nasljedstvo očeva i predaka i djedova, već je to zaista istina, već je to stvarnost koju, vidimo svojim očima. Kao što je Kur'an rješavao probleme u prošlosti, isto tako danas ih rješava i u budućnosti će tako biti. Islam ne ima svoje zamjene. I ništa ne može doći na mjesto njega. Svjedoci smo isto tako da Islam kroz svoje propise, kroz trajne odredbe, bilo naredbe, zabrane, preporuke, da radi na tome da očuva čovječanstvo, da očuva kako pojedinstvo, kako pojedinca, tako zajednicu. Od toga zaštićuje islam ljudsko a Pa zabranjuje svaku vrstu ubijstva i iskorištavanja čovjeka. Islam štiti ljudski mozak i razum. I zato zabranjuje kako alkohol i droge, tako sve ono što opija. Islam štiti ljudsko zdravlje, i zabranjuje sve ono što šteti ljudskom zdravlju. Islam štiti ljudski imetak, pa zabranjuje svakome da iskoristava čovjeka ili da se taj imetak u nekorisni svrha troši. Islam štiti čovjeka da ga učini zaista čovjekom, a ne da to bude prazna priča, ne da se čuje ovdje ili ondje, da se ne pojedinci, već narodi ubijaju i istrebljuju a organizacije, a države govore o tome ljudska prava, ljudska prava, a od toga ništa nema u praksi, već svojim primjerom, svojim dijelima dokazuju suprotno. Zato nam je u tome smislu Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao jedan hadis koji mora da bude pred nama koga moramo zapamtiti za cijeli naš život rekao nam je, obavijestio nas o tome šta nam je ostavio poslije sebe. Kaže alaihi sallatu wasalam, teraktu ostavio sam vam za sebe dvije stvari. To je njegovo nasljedstvo. On iza sebe, nakon preseljenja na Ahiret, nije ostavio ni dinare, ni dirheme, ni bogatstvo ljudima, da se oko toga bogatstva prepiru i svađaju i biju, Ostavio sam vam dvije stvari. Ne pojedincima, ne svojoj generaciji samo, već cijelom čovječanstvu do sudnjeg dana. I ne ima boljeg nasljedstva od toga. I ne ima većeg nasljedstva od toga. Len te billu ma intelesektum bihima. Nikada nećete skrenuti na krivi put. Ako se budete držali te dvije savjet i, i uputa će Nećete zalutati, znači nećete otići na krivi put. A krivi put je put nesreće. Je put poniženja. Je put nedača. Je put koji neće čovjeka odvesti na put sreće i spasa. Kitab Allahu wa sunnah. Ostavio sam vam Allahov kitab. Allahovu riječ i Allahovu poruku koju je Allah obećao da će sačuvati. Wa sunneti i moju praksu. To je najveće nasljedstvo koje nam je ostavio. A vidjet ćemo ukratko i zašto. Prva naredba čovječanstvu u Kur'anu, prva odredba, prva objava je bila ikra, uči i saznanje. Jer ti si čovječe, sa znanjem čovjek, ne po tvome razmnožavanju, ne po tvome djelu ne po svom piću i uživanju, već po tvom razmišljanju, po tvom razumu ti si čovjek. Ikra uči, odgovor je sigurno ćeš saznati istinu. U ime Allaha neka bude to tvoje učenje. A ne u ime vlasti, u ime položaja i stolice, u ime para i nekih drugih stvari koje odvode čovjeka sa, sa pravog puta. Alladhi halak, koji te stvorio, koji jedini život može dati i niko drugi. I danas svjedoci smo da nauka, ovoliko koliko je napredovala, nije u stanju da stvori, da sastavi jedno najobičnije zrno pšenice da ga stavi u zemlju pa da proklija. Znaju sastojke toga. Toliko u njemu vode ima, toliko ovoga i onoga elementa, ali ne ima života. Jer život jedino daje Allah, jer život jedino uzima Allah, jer će život opet vratiti jedino Allah. Dakle, prva naredba nam je bila u Kur'anu uči. A to nas upućuje nužnost učenja i poučavanja drugih. Ali, ova naredba je bila rečena i umetima i narodima prije ovoga umeta, prije ovoga naroda, prije muslimana, sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ali, otišli su na krivi put. Dragi Allahu, šta je razlog bio što su priješnji narodi otišli na krivi put? Šta je to skrenulo sa pravog puta? mi dnevno na svakom namazu i u svakom rekiatu učimo gajri il magdubi alejhim wala i to je razlog sačuvaj nas Allahu puta onih na koje si se ti rasrdio i puta onih koji su zalutali ovo ima veliko i duboko značenje oni na koje si se ti rasrdio to su oni koji su znali, a nisu htjeli po tom neznanju da rade. I uništeni su bili. Mnoge generacije od njih. Vada li niti na put oni koji su zalutali, a to su oni koji su htjeli da rade, ali nisu znali pravi Prvi na koje se Allah rasrpio, kaže pegamber sallallahu alaihi ve sellem, to su bili židovi. Koji su znali istinu dobro, ali nisu htjeli po njoj da radi A drugi, kaže sallallahu alaihi ve sellem, to su kršćani. Koji su htjeli da radi ali nisu znali po čemu da rade, jer su izgubili svoj knjig, kitab, u knjigu. I počeli su lutati tamo i ovamo. I zato danas vidimo stradanje muslimana. Zato danas vidimo nedaće koje zadešavaju ne samo muslimane u našoj dragoj Bosni, već i na drugim mjestima. Počevši od ratova, raznih bolesti, neimaštine, fukaraluka, nejedinstva, mržnje i svega drugog, što vidimo da ima među muslimanima. Kada je islam ovako savršen, ovako čist, sačuvan, zašto danas muslimani stradaju? Šta se ovo danas muslimanima dešava? Odgovor je jednostavan, to je muslimani su se udaljili od pravog i izvornog dina islama. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا I poslanik, naš Muhammed sallallahu alaihi wa sallam reći na sudnjem danu Ja Rabbi. Mi znamo što znači Ja Rabbi. O Allahu, o moj gospodaru, inne qavmi, moj ummet, moj narod, ittehadu havel Kur'ane mehđura, napustili su ovaj Kur'an. Ne uče Kur'an. Ne interesuje ih Kur'an. Ne znaju učiti u Kur'anu ne znaju značenje Kur'ana, ne radi se po Kur'anu, ne poučava se Kur'an. Dakle, svjedoci smo vraćanja muslimana islamu. Ali ovo što nas dešava, to je odgovor na to. je odgovor što imamo muslimana koji uopšte Kur'an ni u prijevodu nisu pročitali. A čitali su druge knjige i novine, gledali druge stvari, ali Kur'an se nije pročitao. Zabavili se drugim stvarima. Odgovora na to nema. Opravdanja za to nema. Jer nas Allah upućuje i upozorava u Kur'anu. Omen a'raba an zikri, ko se okrene od moje opomene i upute Kur'an Kerima i Islama, se inne lehu ma'išetem banka, Allah istinu govori. Sigurno ću mu dati da mu život težak bude. Da se sam sobom zabavi. Kad zaboravi na Allaha, Allah će mu dati da zaboravi na, sam na sebe. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم nema vremena za Allaha evo ti kazna nema vremena ni sam za sebe znači ti probleme u porodici sa ženom sa djecom u imetku u svemu ostalom to ćete zabaviti da nećeš vremena za sebe imati a kamo li za druge stvari fa inna lehu me aisatan Težak se život I ne ima muslimanima drugog puta osim puta vraćanja Allahu Đelešanuhu, prihvatanja za Kur'an i Kerim, učenje Kur'ana da nam je to sveta knjiga. I ne samo da je naš neprijatelj, neprijatelj dini Islama, udario po nama, udario na nas muslimane, već udaraju protiv naše velike i najveće svetinje, svetinje Kur'an Kerima. Mogli su toliko snage da izmišljaju laži protiv Islama, da pišu knjige, da snimaju filmove protiv Islama, protiv Kur'ana, protiv Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A ovaj ummet šuti. A, ova, ovaj ummet trpi, misleći, a time čini Bogu ugodno djelo. La tazlimune wa la Nikome zulum nemojte učiniti. Bilo čovjeku, bilo životinji, bilo biljkama, bilo prirodi, bilo tome ali uala tuzlemun i ni od kog živog zulom trpit ne smijete. Jer ako radiš zulum ili trpiš od drugog zulom, isto ti je haram, isto ti griješan. I ne imaš lava u tome ako zulom trpiš, a mi smo ga trpjeli, a mi smo šutili. Nije godinu i dvije, već decenija, desetinama godina ovo što se danas nama dešava, ovo je samo posljedica onoga u čemu smo živjeli. U al-fitnetu ekbaru min al-qatil, Allah nam kaže u Kur'anu. Fitnet, fitnet je protumačen kao kufur i nevjerstvo. To što su naši išli u komunističku partiju i u koji su je pomagali bilo materijalno, bilo ideološki, bilo na koji način. Taj kufur i to nevjerstvo što ste stidjeli, da idu u džamiju. To što ste stidjeli nekom muslimanu. Da imaju svoje praznike, da imaju svoje dane posebne, što ste stidjeli svega muslimanskog i islamskog. To je gore od ubijstva, jer smo skoro nestali. Pa nas, naš dušmanin, prodrma, malo osvijesti jednu skupinu od nas. Wal fitnetu ašaddu min al qatl. Kufr i to nevjerstvo je gore od ubijstva. Allah nas na to upućuje. Vala tu'minu illa limen tebi adine. I ne vjerujte nikome drugome, osim onome ko slijedi vašu vjeru. Ko slijedi vašu vjeru. Ko se dokazuje da je musliman, da je pravi u Allahu vjeri i islamu. I zato ostaje dužno ovome ummetu naspram toga nasljedstva Kur'ani Kerima da ga učimo da znamo njegova značenja. Kada nas neko upita, vi ste muslimani, o čemu govori vaša sveta knjiga? Vala ja ne znam. Mi samo učimo Kur'an kad neko umre, ništa više. Živi, ne znaju ništa o Kur'anu. Živi se bave drugim stvarima. Po odgovoru, niti može biti. Ne na dunjaluku, niti na ahiretu. Učiti Kur'an, znati njegova značenja, raditi po Kur'anu na druge prenositi Kur'an živjeti za Kur'an i umirati za Kur'an tako musliman postoji drugačije nije živ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ Ako napusti svoju vjeru din islam فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ Neće Allah ništa nudi. Allah će doći sa jednim drugim narodom. Kako će doći? Ne iz neba. Doći će jedne druge generacije. Ako je tebi danas svejedno da se radi od islama, ako ti je svedno da, da li si ponižen ili počašćen u društvu, onda će Allah dati da dođu druge mlađe generacije, bolje, koje vole Allaha i koje Allah voli, koji se žrtvuju za islam, koji znaju zašto žive i umiru, koji znaju svrhu i sin svoga života. Ne smijemo biti kao narodi koji su opisani u Kur'anu prije nas, koji su uništeni bili. La ja'lemune il kitabe illa emanije wa inhum illa Ako jednog ili skupinu njih pitate o čemu vaša knjiga govori, vaša sveta knjiga objavljena od Allaha, reći će vam mi mislimo da o tome govorimo. Mi znamo neka pričanja, a ne znaju pravo znanja o toj svojoj vjeri o tom svome kitabu. Ne smijemo takvi biti. I drugo nasljedstvo veoma važno, a to je praksa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ova naša vjera nije teorija samo, nije priča u prazno, bez dokaza u stvarnosti, već je to živa vjera. Kada su došli Hazreti Aiši radijallahu anha, želi našeg dragog pegambera alaihi sallatu poslije njegovog preseljenja na Ahiret, i pitali je kakav je bio život pejgamberov alaihi salatu wasalam. A ona odgovara, učitelji Kur'an, kažu učimo. Kane hulukuhul Kur'an, njegov ahlak, njegov život, njegova praksa bio je Kur'an. Nije to priča. Zato ga, je Allah poslao na Dunjanuk da nam pokaže da je to moguće da se radi po tome i da je to korist cijelome čovječanstvu praksa, živa vjera, a ne samo priča. Danas, nažalost, Islam je puno ostao u priči. Ashabi Božeg poslanika, ali i salatu wasalam, ta prva i časna generacija muslimana, nije trebala puno da priča. Oni su više radili. Oni su svojim djelima ljudima dokazivali. Danas često se dešava da se priča jedno, a radi drugo. Lijep je islam, fin je islam, ali praksa postaje drugačija. I mnogi su ljudi u kušnji, mnogi ljudi su u fitnetu u pogledu svoje vjere. Govorim se da je islam lijep, a muslimani stradaju. Govorim se da je islam savršen, a muslimani su bolesti, muslimani su bukara i sve ostalo. Praksa je suprotna teorija. I to je veliko iskušenje ljudima. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا što vam dadne Allahov poslanik to uzmite čvrsto se toga držite a što vam zabrani to ostavite između ostalog Rekao nam je pet stvari koji se moramo čuvati. I to danas nauka o društvima, sociologija istražuje. Raznim bolestima za koje ne imaju lijeka, kao što je sida i ostale. ovo je rečeno prije 1400 godina. Kada jedan narod ostavi Allahovu vjeru, Allah će im dati da njima, njihovom zemljom, zavladaju njihovi neprijatelji. Istorija i budućnost u isto vrijeme. Ili ćete naređivati da se radi dobro svome djetetu, svome bližnjem, svojim komšijama, ili ćete naređivati da se radi dobro, a zabranjivati da se zlo radi. Ili će Allah dati da vama zavladaju najgori među vama. Pa će najbolji dovo Allahu učiniti Bože pomozi, Bože spasi, ali vam tada dova Kabul neće biti, ali vam tada dovo Allah primiti neće. Zato što kad Allaha to nema nikakve uloge pričati, a, a drugo raditi. Pa će Allah dati da vama zavladaju najgori među vama. Svjedoci smo toga. I da smo ovo govorili i kada smo govorili ovo. U prošlosti možda se nije moglo shvatiti. Možda je bilo nepoznato i daleko. Možda je bila teorija. Ali danas je praksa. I ko danas nije otvorio oči i ne otvori nikad i do sudnjeg dana neće otvoriti. Zar ima nešto veće da nam se desi nego što nam se dešava? I ako iz ovog se pouke ne uzmu, iz čega se onda kasnije može uzeti. Allahov poslanik, pejgamber alaihi i njegova praksa. I narodi prije ovoga ummeta, Muhammedovog sallallahu alaihi wasallam, znali su o njegovom dolasku. I nemojmo misliti da drugi ne znaju o njemu. Musa alaihi selam, što kažu židovi za njega Mojsije, a ista je ličnost. Rekao je svome narodu, i slijedite poslanika koji će se pojaviti među brdima Paran. A to je stari naziv za brda Mekke. I zato što su židovi došli, stanovali u Medini, čekajući njegov dolazak i hijđru u tome mjestu. Čekajući njegov dolazak. Ali kad se pojavio, kažu ne, on je Arab, on nije židov, nećemo ga prihvatiti. Kršćani, Isa i selam, što kažu za njega, Isusa jedna i te Rekao im je, وَإِذْ قَالَ Isa ibn مَرْيَمْ I kada reče Isa sin Marjemi, ja beni Israile, o Izraeličani, ovi isti i oni prošli i budući, inni Rasulullahi ilaikum, ja sam vam Allaho poslanik, što znači nije Boži sin, musaddiqan lima bejne jedejje mine tevrati, došao sam da potvrdim ono što je objavljeno prije mene, tevrati. Musavu alaihissalam, vonu beširan bi Rasul i da vam donesem vijest radosnu. Jeti min badi koji će doći poslije mene, ismuhu Ahmed, kome je ime Ahmed Muhammed, alaihissalatu I danas kod njih stoji riječ u njihovom svetom pismu, stoji riječ barklit, koja znači kada vam dođe pohovajeni, što znači na arapskom jeziku Muhammed, spomenut po svome imenu. Stvar je jasna. Wa rahmeti wasi'at kulle šej. A moj rahmet, kaže Allah, obuhvata sve. Je li sve ljude? فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون I da ću tu svoju milost onima koju, koji budu bogobojazni, koji budu prihvatali istinu i čuvali se neistine, koji budu žrtvovali od sebe svoje imetke, koji budu vjerovali الذين يتبعون الرسول one koji slijede poslanika poznatog en nebi vjerovjesnika el ummi koji ne zna čitati ni pisati i to je njegova muđiza bila bio je najpametniji među ljudima najmudriji ali mu Allah nije dao da nauči čitati ni pisati da niko ne može reći prepisuje to iz drugih knjiga a i da je znao čitati i pisati, i da je imao kompjutere, i da je imao svoju današnju tehniku, opet niko ne bi mogao reći sa druge strane je to uzeo, prepisao. Jer nek danas dođu sa nečim sličnim ko što je Kur'an. Nisu u mogućnosti. Allazi yajidunahu maktuban indahum koga nalaze da je zapisan kod njih. Fit Tevrati vol Inđil i u Tevratu i u Inđilu. هو ينحي جندر عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر نرجو إن دراده دبرو أو ذاتي هدلا ويحل لهم الطيبات تزوني على إن دتيني اليب السفاري ويحرم عليهم الخبائث أزبرني يهرام تيني سمشتين روشة سمشتين فوكو جنو ويدعو عنهم إسرهم إي سكيدا تلي تشكوش سركو والأغلال التي كانت عليهم إيه okove u kojima se nalaze koji su bili na njima فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه i oni koji budu u njega vjerovali i pomagali ga i priznavali njegovo posebno mjesto poslaničko واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون koji budu slijedili istinu koja je došla s njime nur i svjetlo to su oni spašeni I zato Islam je taj koji sudi među ljudima, a ne drugi zakoni. Allah je taj koji je stvorio ljude, jedini ima pravo da propisuje zakon. I zato poruka je nama i ovome ummetu, ovom časnom ummetu, da samo sa islamom možemo biti ljudi, možemo biti časni možemo biti onakvi kakva Allah traži da budemo. Molimo uzvišenog Allaha da pomogne našem muslimanskom narodu i svim muslimanskim narodima da pomogne sve potlačenje da osnaži slabe da ozdravi bolesne da sve one koji se bore za istinu za pravo islama i muslimana da bude na njihovoj strani i da ih ojača protiv neprijatelja. Molimo uzvišenog Allaha Đelešanuhu da zaštiti sve muslimane, da osigura one koji se boje, da ojača slabe